www.pautal.com Soba Put Jernik Došla istina, nestalo je važno. Sve će to propast. Sve će to propast. A neće li to rozdavio? Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajatma mi kričemo. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي Šta je danas? Koliko je danas ljudi koji sa ove staze skreću i najlakše prihvataju sve druge puteve osim puta Rasula sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. www.paltal.com Soba Put vjernika باسمك يا سحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أطار بهمتي وأحد عزمي شباب عاش في ظل الكتاب همومي همومي kako one koji su stavljeni na tapetu najskupniji koji se traže da, da, bi, da bi se lišili slobode, kako i najveći nevjernici, njihovi neprijatelji, nose respekt prema njima i strah od njih i vide u njima veličinu kako ne mogu da vidu među onima koji su u njihovim redovima. I to je dar Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala, a kako i te vole i iskrena vjernička srca. ومن التمس رضا الناس بسخط الله عليه واسخط عليه الناس I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, a onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te bareke ve taala, Allah dželle šanuhu njime neće biti zadovoljan i učiniće da i ljudi s njime ne budu zadovoljni.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 wa jel pripada. Njega samo obožavamo i nikoga i ništa mu ravim ne smatramo. Samo njemu i bade činimo. Njega veličamo i slavimo. Njemu se zahvaljujemo i njega iznad svega cijenimo i poštujemo i njemu se pokoravamo na način kako nas je o tome obavijestio u svojoj plemenitoj knjizi i kako nas je o tome podučio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslat sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko bude slijedio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sallam onaj ko bude išao njegovom stazom, onaj ko bude išao putem koga je on pokazao umetu do sudnjeg dana, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, od njegovog suneta, s kojim ga je postao Allah dželevala, pa to je učinio na svoju štetu i Allahu dželešanuhu time nimalo neće nauditi. Neka Allahu salam i salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, i na sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Amin. Ciljena moja braća, urođene stvari čovjeku jesu da se čovjek, da se svaki čovjek boji i da se svaki čovjek nada. Svi se ljudi nečega boje, kao što se i svi ljudi neče, nečemu nadaju. Međutim, uvijek postoji ono što razdvaja vjernike od nevjernika, a to je njihova ispravnost, kao i na drugoj strani neispravnost nevjernika u njihovim postupcima i njihovim vjerovanjima. Tako mu'min boji se Allaha dželle Šanuhu najvećim strahom i da se više ne boji nego li Allaha dželevala. Kao što se mu'min nada u Allaha te barek ta'ala njegovu milost i njegovu dobrotu i njegov oprost. Dok se nevjernici boje drugih mimo Allaha dželešanuhu i dok se nadaju od drugih, a ne od Allaha dželešanuhu. Tako ćemo vidjeti da vjernik sve strahove odbacuje i, u, i čini ih malenim u odnosu na strah prema Allahu Đelešanu. Kao što ćemo vidjeti da vjernik sve nade upravo usmjerava ka Allahu te bareke ve taala nadajući se od njega azza wa jer on zna da onaj koji najžešće kažnjava jeste Allah dželle da onaj koji ima pravo da kazni istinski jeste Allah te barek ta'ala. Da onaj ko ima moć da kazni jeste Allah dželle šanuhu. Da onaj prema kome se najviše griješi jeste Allah dželle šanuhu. Pa zbog toga je njegovo i apsolutno pravo da kazni onoga koga hoće zato što mu griješi. A njegova kazna jeste šedidul iqab, žestoka kazna kazna koja se ne može usporediti sa bilo kojom kaznom na ovome svijetu. Kao što vjernik zna da Allah te bareke ve taala jeste onaj koji daje sve. Onaj koji svome robu može pružiti sve ono što poželi. Zato su nade vjernika usmjerene Allahu Đelešanuhu pa mu se on nada da će mu se smilovati, da će mu grijehe oprostiti i da će ga spasiti vatre džehennemske i uvesti u svoj džennet. Međutim, kao što sam govorio braćina u Sanđaku, islamska ulema pojašnjava ovo pitanje i ukazuje na ispravnost nade Allaha te barekve ta'ala zato što se mnogi ljudi i od vjernika i od nevjernika nadaju Allahu Đelešanuhu milosti. Međutim, čija će nada biti ona koja će dati spas i spokoj onome ko se nada, pa to je nada onoga koji ispuni uslove da njegova nada bude ona spasonost na, na dunjalu i na ahiretu. To jeste nada onog koji ispravno jeruje i ispravno radi i postupa, a zatim se nada da mu Allah Đelešanhu to prihvati kao ibadet i dobro djelo, i nada se da mu Allah Đelešanuhu i pored toga što se stalno trudi da se sačuva grijeha i griješenja, opet ono što učini od grijeha, nada se da mu ga Allah Đelešanuhu oprosti i pređe preko toga na sudnjem danu, pa ga ne kazni. Stoga cijenjena moja braćo, ljudi ili da kažem većina ljudi I da kaže većina od sljedbenika, oni koji se pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jako često ove stvari pogrešno svata i razumije. Pogrešno ih svata i razumije. I misli da je dovoljno samo nadati se dok se ne ulaže trud u pokornost Allahu Đelešanhu i sljeđenju poslanika alaihi salatu wasalam. salam da je dovoljno to što će govoriti ja se bojim Allaha, dok u isto vrijeme krši Allahove granice i šerijatske propise. I tako misli da će doći do Allaha te bareke, te bareke ta'ala, lahko i da će lahko ući u džennet gospodara svih svjetova. Svakako, braćo, zbog čega ljudi imaju pogrešna svatanja o ovim stvarima Prva stvar i prvi razlog jeste to što se ljudi jako slabo i rijetko i malo druže sa Allahom knjigom na način da je iščitavaju, da je razumiju, da razmišljaju o njenim porukama i kazivanjima i što se malo druže sa sunetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam i malo pridaju pažnje i važnosti tome da bi mogli da sve te poruke Kur'ana i poruke sunata poslanika alaihi salatu wasalam. To je s jedne strane, a s druge strane, drugi razlog jeste to što pred ljudima stalno se nameću oni koji od njih s jedne strane stalno nastoje da ih zaplaše, da ih zaplaše sa finansijskim stanjem, da ih zaplaše svojom silom, da ih zaplaše svojom vlašću, da ih na taj način primoraju da ih se boje a s druge strane daju im, postavljaju im određene uvjete i daju im određene ponude, pa ako ovi ispune, onda će im oni jel, dati to i to, obezbedit će im to i to i tako dalje, pa ih stavljaju gdje? Stavljaju ih da se nadaju kod njih, a ne da se nadaju Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Zato ćemo danas naći većinu onih koji se pripisuju ovome umetu, da upravo strahuju od drugih kao što se strahuje od Allaha Đelešanuhu. Naći ćemo i da se nadaju od drugih kao što se nadaju, kao što se treba nadati od Allaha te bareke te Teala. I zato vidimo da ljudi jako često i u većini slučajeva nastoje i prihvataju da rade ono u čemu nalaze da će ljudi s njima zbog toga biti zadovoljni, makar to i bilo u nezadovoljstvu Allahu te bareke, te bareke wa ta'ala. Muavija radijallahu ta'ala anhu, dok je bio emirul mu'minin, dok je bio, dakle, vođa vjernika, halifa, šalje pismo Aisha radijallahu ta'ala anha, majci vjerni, vjernika, pa traži od nje da mu pošalje jedno pismo u kome će mu dati jedan savjet, ali uslovljava pa kaže da to pismo ili taj savjet bude kratak, da ne bude predug kako bi ga bolje razumio i kako bi lakše po njemu postupio. Pa mu na ovo, ovaj zahtev Aisha radijallahu ta'ala anha odgovara i piše mu pismo i kaže Selamun alejke, neka na tebe Allahov selam, emma ba'd, a zatim فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kaže ja sam u istinu čula poslanika alejhi salatu vesselam da je govorio men iltamasa rida Allahi bi sah bi sahti nas kafahu Allahu مأمنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس Kaže, čula sam poslanik alaihi salatu wasalam da kaže, onaj ko bude tražio Allahovo dželle šanuhu zadovoljstvo u nezadovoljstvu ljudi, Allah dželle šanuhu je takvome dovoljan da mu bude štitom i zaštitom od ljudi. A onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te barake wa ta'ala, Allah Đelešanu će ga prepustiti ljudima. Allah Đelešanu će ga prepustiti ljudima. Pa mu je dala Aisha radi Allahu ta'ala anha ovaj savjet, kratak, ali jasan, sa, sažet u riječima Rasula sallallahu alaihi wa sallam. To jeste da onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, makar u tome bilo i na zadovoljstvo ljudi, makar se ljudi zbog toga pobunili, makar ljudi zbog toga bili srditi i ljuti na tebe, takav će zasigurno naći da će ga Allah Đelešanom zaštititi od ljudi. Ali onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te barek vatara, onaj ko bude gledao da udovolji ljudima, makar i griješi Allahu Đelešanuhu, Allah te barek vetala će tako ga prepustiti ljudima. Allah će ga prepustiti ljudima, onim ljudima koji su danas zadovoljni ako im udovoljiš, a koji će sutra biti nezadovoljni ako im se u bilo čemu suprostaviš ili ako više nemaju potrebe za tobom. Danas, dok imaš da, da im udovoljavaš, da ih pomažeš, da ih izglasavaš, da ih finansiraš, Oni će biti zadovoljni s tobom. Međutim, sutra, ako ti se desi da više to nisi u stanju da činiš, postaćeš bezvrijedna roba koju će prodavati na svakoj pijaci i na svakoj tezgi kad Bog im se ukaže potreba za time. Kao što smo mi svjedoci tome, koliko je muslimana koji su došli sa svojim životima i svojom krvlju na ovim prostorima i nudili na Allahovom putu, pomažući i braneći muslimane po Bosni na drugim mjestima, Dok, su, dok je toga bilo, sve je bilo u redu. Evo vam i pasoši, evo vam naše državljanstva, evo vi ste naša braća. Ali kada je prestala potreba za time, kada se prijateljstvo uspostavilo sa Allahom i neprijateljima, onda više niste vi braća naša, već ste vi teroristi koje ćemo mi prvo držati u zatvoru nekoliko godina, a zatim će vas predati nevjernicima koji će vas u Guantanami držati po 5-6 godina i više, gdje ćete truhnuti i gdje ćete biti mučeni, zato što jednostavno vi više niste naša potreba. Vi ste danas naša roba koju mi prodajemo onima koji su je potražili od nas. I upravo cijenjena moja braćo, ovdje je poruka da oni, da oni koji traže Allahovo zadovoljstvo, Allah Đelešanu će ih zaštititi zbog toga što traže Allahovo zadovoljstvo. On će im dati obezbeđenje i sigurnost na ovome svijetu, a posebno na ahiretu. Međutim, kada čovjek traži zadovoljstvo ljudi, u nezadovoljstvu Allaha te barek treba da očekuje da ga Allah te barek ta'ala prepusti tim ljudima, pa će oni sa njime učiniti ono što, ono što stalno čine. Međutim, upitno je koliko naše oči i naš razum sve ovo razumije i vidi stanje oko sebe, a doista u svem onome što se oko nas dešava jeste i bret i jeste pouka onima koji hoće pouku da vide i da razumiju i prihvate. Zašto? Zato što onaj koji to neće da vidi i neće da razumije, sutra će biti na upravo na tapeti, on će biti taj s kojim će se poigravati kao što se poigravali juče sa onima. Jer oni koji se poigravaju sa vjernicima, oni koji se bore protiv vjernika, oni koji zloupotrebljavaju vjernike, pa oni samo čekaju trenutak, kod njih se ništa ne mijenja. Jer je njihovo vjerovanje takvo da se ništa ne mijenja. A pitanje tvog ili mog padanje u njihove ruke jeste kod Allaha Đelešanuhu. Pa ako nas Allah te barek vekala ne zaštiti od njih, šta onda očekivati, ko to drugi može, može zaštititi? U drugom rivajetu cijenjena moje braćo, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, Menil temese rida Allahi bi sahati nasi radi Allahu anhu wa, wa erda anhu nasi. Kaže, onaj ko bude tražio Allahu Đelešanu zadovoljstvo u svojim, dakle, dijelima, u svojim riječima, ako bude tražio Allahu Đelešanu zadovoljstvo, u nezadovoljstvu ljudi, Allah Đelešanu će s njime biti zadovoljan i učinit će da i ljudi budu s njime zadovoljni. Allahu akbar. I učinit će da ljudi s njime budu zadovoljni zato što je tražio Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Zato što je tražio zadovoljstvo svojeg gospodara, pa će ga Allah Đelešanu još u životu na ovome svijetu pomoći i počastit će ga time da oni koji su inače mu neprijatelji i koji stalno gledaju da ga ponize i bace, Allah Đelešanu će učiniti da baš ti budu s njime zadovoljni i da se njemu dive. I mi vidimo kako one koji su stavljeni na tapetu najskupnijih, koji se traže da, da, bi, da bi se lišili slobode, kako i najveći nevjernici, njihovi neprijatelji, nose respekt prema njima i strah od njih i vide u njima veličinu kako ne mogu da vidu među onima koji su u njihovim redovima. I to je dar Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala, a kako i te kone i iskrena vjernička srca. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, a onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te bareke taala, Allah dželle šanehu njime neće biti zadovoljan i učinit da i ljudi s njime ne budu zadovoljni. Takav će dočekati da Allah Đelešanhu nije s njime zadovoljan, i da ljudi upravo budu ti koji neće s njim biti zadovoljni. Pa će tako čovjek izgubiti mjesto i kod Allaha te bare od tajla izgubit će mjesto, mjesto među, među ljudima. Šehul Islam ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, upravo govoreći o ovoj predaji i njenim rivajetima, spominje rivajet kao merfu onaj koji je dakle uh, vezan za Resula sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam men arda Allah bi bi sakhati an-nas kafahu ma'wanata an-nas wa man arda an-nas bi sakhati Allah lam yadhnu anhu min Allah shay'a onaj ko bude tražio Allahovo onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u nezadovoljstvo ljudi Allah dželle šanhu će mu biti dovoljan kao zaštitnik od tih ljudi Međutim, onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu Allaha te barek wa ta'ala, lem jadonu anhu min Allahi še'a, takvo me kod Allaha Đelešanu ništa to neće koristiti. Takvo me to kod Allaha Đelešanu ništa neće koristiti ili takvoga to kod Allaha Đelešanu niš, nimalo ne može pomoći niti ga zaštititi. Dok u drugoj predaji kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Men arda Allah bi sahati nasi Onaj ko traži Allahu zadovoljstvo, nezadovoljstvo ljudi Radi Allahu anhu wa arda an Allah Đelešanhu će s njime biti zadovoljan I ljudi će biti, i učinit će da ljudi s njim budu zadovoljni ومن ومن arda nase bi sahati Allahi, onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi, ono zadovoljstvo Allaha te baraka ta'ala, ada hamidahu min nasi lahu damen. Takvome će se vratiti upravo ta pohvala ljudi. Pro, vratit će mu se ta pohvala ljudi, a ona će po njega biti kovna. Ona će po njega biti kovna. To jeste sve što čovjek koji bude tražeći zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvo Allaha te bare petara činio, sve što može dobiti, dobi se da ga ljudi hvali. Ovaj napravio džamiju, ovaj napravio minaru, ovaj napravio put, ovaj, ovaj. Međutim, to nije činio radi Allahova zadovoljstva, već je time tražio zadovoljstvo ljudi, pa će mu doći šta? Zahvala tih ljudi. Pohvalit će ga ti ljudi, međutim na kraju šta ga čeka sa time? Kod Allaha te baraka tada, ništa osim poniženja. Ništa osim, osim poniženja, zato što Allah Đelešanuhu ne prima, osim ono što je učinjeno iskreno u njegovo, u njegovo te baraka tada ime. Zato kaže Ibn Taymi Rahmehullah Teala, kaže, ovo je, kaže, vrhunac ispravnog svatanja Allahovog dina, Allahove vjere. Pa kaže, onaj ko bude tražio Allahu Đelešanuhu zadovoljstvo u nezadovoljstvu ljudi, to je, kaže, upravo onaj koji se iskreno boji Allaha Đelešanuhu. I to je, kaže, onaj koji je dobar i ispravan Allahu Đelešanuhu rob. A Allah te barake wa ta'ala kaže jeste onaj koji štiti svoje dobre robove. Allah Đelešanuhu je onaj koji štiti svoje dobre robove. Kao što je rekao Allah te bareke taala, "Wa man yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Onaj ko se bude bojao Allaha dželle šanehu, Allah će mu izlaz iz svake situacije naći i obskrbiće ga odakle se odakle se i ne nada. Allah dželle šanehu je svakako dovoljan svom robu kao zaštita od onih bez imalo bez od ljudi bez imalo sumnje. Iz ovih rivajeta ovog hadisa cijenjena moje braćo, pojašnjava se da insan koji traži svojim djelima Allahu Đelešanhu zadovoljstvo u nezadovoljstvu ljudi da će takav zasigurno naći dvije olakšice ili dvije velike i krupne stvari za sebe. Prva jeste da će naći Allahu Đelešanhu zadovoljstvo, a druga da će naći i zadovoljstvo ljudi kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam. sellem. Međutim, onaj ko bude činio postupo suprotno, pa bude tražio svojim radom, svojim djelima, zadovoljstvo ljudi, takav će naći, kod, u nezadovoljstvu Allah te barek tada, takav će naći upravo dvije teškoće i dvije tegobe na putu, a to je da će naći da je Allah te barek tada sa njime nezadovoljan i da su ljudi sa njime nezadovoljni. I ovo je dokaz da je Allahu te barek va taala zadovolj da da Allahu dželešanu zadovoljstvo kada se bude tražilo da ono sabira u sebi svaki hajr da sabira u sebi svako dobro kao što kada se traži zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvo Allah te barek va taala da je to upravo način da se, da se, da, da se sabere svaki šer kod insana da se sabere svaki svaki šer kod insana Zato molimo Allaha te barek va taala Danas, sačuva toga da neispravno postupamo i molimo ga da nas pomogne da budemo oni koji ispravno i dosljedno slijede njegove upute i upute njegovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. www.pautal.com Soba, put, vjernik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa barakatuh. Kao što spomenuli smo cijena moja braćo, ljudi ove stvari čine. Ljudi traže zadovoljstvo ljudi na nezadovoljstvo Allaha te baraka ta'ala upravo zbog te, toga što zaboravljaju na svog gospodara azzavadžel, što ne poznaju do, dovoljno ispravno svog gospodara te baraka ta'ala pa zbog toga umjesto da se boje Allaha džel iskrenom bogobojaznošću i da se nadaju samo da Allaha Đelešanuhu, oni su to pomiješali, pa počnu da se boje drugi kao što se boji od Allaha Tebare Kvetala i počnu se nadati od drugi kao što se treba nadati od Allaha Azza wa Đel. Međutim, obaveza je na nama da znamo da je strah od Allaha Đelešanuhu obaveza da bude ona da bude dakle svojstvo koje će ići zajedno sa ljubavlju prema Allahu te Tebarek Vatara i sa nadom u Allahu Đelešanuhu milost i njegov oprost. I nikako se ne smije dozvoliti, dozvoliti da strah ide sam, da strah ide sam, pa da dovede čovjeka do toga da izgubi nadu u Allahu Đelešanuhu milost. Kao što se ne smije dozvoliti da čovjek putuje, dakle, putem samo nade, pa da izgubi strah od Allahove Đelešanuhu kazne i Allahove Đelešanuhu zamke. Zato je put vjernika upravo put koji ide između straha od Allahove Đelešanuhu kazne i nade u Allahove Đelešanuhu milost. Ili put gdje se ide paralelno sa nadom i strahom od Allaha Đele, Đele Vala. Jer je Allah te barek ve ta'ala ukazao cijena moja braćo na činjenicu da onaj ko izgubi jednog ovo dvoje, bilo da izgubi nadu Allah Đelešanuhu ili da izgubi strah od Allah Đelešanuhu, da takav pada u kufr u nevjerstvo. Kao što kaže Allah te barek ve ta'ala, Eta aminu mekra Allah, zar, se oni, zar su oni sigurni od Allaha Đelešanuhu zamke, fe la ja'menu mekra Allahi illa l'komul khasirin. Khasirun a Allah je prelešenohu zanke ne boje se ili su od nje sigurni samo narod kome propast slijedi. Dakle, od Allah je prelešenohu kazne ne boje te barepe tala zanke, siguran je samo narod kome propast, kome propast slijedi. To jeste onaj ko se ne boje Allaha Đelešanuhu, pa takav je onaj koji je propao, Allah Allaha Đelešanuhu modi da nas sačuva toga. I kaže uzvišeni innehu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. S druge strane kaže Allah te bareke taala do nadu Allahu dželešanu milost samo gubi narod narod nevjernički. To jeste vjernik nikada ne smije izgubiti i ne gubi nadu Allahu dželešanu milost. Makar se i desio veliki grije i najveći grije On ne gubi nadu Allahu Đelešanu u milost, već se kaj svome, svome, svome gospodaru, traži oprosta i traži načina da mu Allah Đelešanu oprosti i da ga sačuva. I tako se, tako ne preste sa svojom nadom sve dok se ne vrati Allahu te bareke ve taala i kaže Allah dželle šanehu ve men yaqnatu min rahmeti rabbih illa illa dalul i nadu Allahu dželle šanehu mi u, u, u milost gospodara svoga ne gube osim oni koji su dalun, oni koji su na čistoj zabludi, oni koji su na čistoj zabludi. Dakle, ovo su dokazi da čovjek da čovjek vjerni nikada ne gubi nadu Allahu Đelešanu milost s jedne strane, a s druge strane da se uvijek boji Allaha Tebareke wa Ta'ala i nikada ne prestaje da strahuje od svoga gospodara Tebareke wa Ta'ala. Zato nije dozvoljeno vjerniku, na moja braćo, da se samo osloni na strah od Allaha te barake o ta'ala, pa da mu tako nestane nadu Allaha Đelešanu, kao što mu nije dozvoljeno da se samo osloni na nadu, pa da postane bezvredan od Allahu te bareke te barake ve ta'ala kazne. Već mu je obaveza da bude onaj koji strahuje od Allaha Đelešanuhu i onaj koji se nada od Allaha te bareke ve ta'ala. Da se boji svojih grijeha pa da radi djela pokornosti i da se nada Allahu Allahu Đelešanuhu milost. Kao što je rekao Allah te barake ve ta'ala opisujući i hvaleći svoje vjerovjesnike rekavši nestezbilna innahum kanu yusari'una fil khairat يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Oni su bili oni koji su žurili da čine dobra djela. Oni su bili oni koji su žurili da čine dobra djela. I dozivali su nas sa nadom i strahom وكانوا لنا خاشعين I bili su pred nama skrušeni. Bili su pred nama skrušeni. I kaže uzvišeni Azza wa Jal, Ulajke alladine jeda'une, jebtevune ila rabbihimul vasilata ejuhum akreb, Kaže, oni koje oni dozivaju mimo Allaha Đelešanuhu, one kojima se oni klanjaju mimo Allaha Đelešanuhu, kaže, oni sami, dakle, ta njihova božanstva, sami, kaže, tražu načina da se što više približe svome gospodaru, Azza wa Đelu, wa jarđu rahmetahu i nadaju se njegovoj milosti, wa jakafune adabehu i boje se njegove kazne, inne adabe rabike kjane mahdura, a doiste kazna tvoga gospodara, ono čega čega se treba bojati. Doista je kazna tvoga gospodara ona koja zaslužuje da se, da se svakom je boji. Pa vidimo opis Allaha te barake od tada, oni s kojima Allah žele šanuhu zadovoljan, oni koji su najbolji, a to je da su bili pokorni Allahu te barake od tada, da su se bojali svoga gospodara Azza wa i da su bili oni koji su žurili da što više dobro učine, i oni koji su se nadali u Allahu tebareke, tebareke wa ta'ala, milost. <clears throat> Zato, cijenjena moje braćo, kada se strah i nada spoje kod jednog roba, oni ga neminovno teraju da čini djela, da čini dobra djela i da izvršava razloge koji donose korist takvom, takvom insanu. Jer doista sa nadom čovjek uvijek čini pokornost Allahu te bareke taala i nada se nagradi za to. Kada čovjek nosi nadu ispravnu Allaha te bareke taala, ona ga stalno goni da čini pokornost Allahu te lešanu, da mu se što više pokorava, da što više čini dobrih djela. Zašto? Zato što se nada da će mu Allah te dati nagradu za svako to dobro djelo koje bude učinio. S druge strane, čovjek koji se okitio haufom, koji se okitio strahom od Allaha te barakva ta'ala, takav čovjek ostavlja harame, ostavlja kršenja Allahu i propisa i granica. Zašto? Zato što ga strah. Allahu te barakva ta'ala, Allahu te barakva ta'ala, kazne. Zato su islamski učenjaci, neki od njih rekli, men abed Allahe bile hubbi wahde, fahuva sufi. Kaže, onaj, kažu islamski učenjaci, i ovo dobro vraću, pankite, jesu ovo, dakle, njihove rečenice i njihovi savjeti jesu, jeste ono što je savrato iz celokupnog njihovog znanja koje su sakupili iz vjera Allaha te baraka Kaže, onaj, ko bude obožavao Allaha Đelešenhu samo sa ljubavlju prema, samo sa ljubavlju, bez ničega drugog. Kaže, takav je sufija, وَمَنَ عَبَدَهُ بِرْحَوْفِ وَحْدَ فَهُوَ حَرُورِي Kaže, onaj ko bude obožavao Allaha Đelešenuhu samo sa strahom, takav je Haruri, takav je Haridžija. ومن عبده بالرجاء وحده a onaj ko bude obožavao Allaha dželle šanehu samo sa nadom samo sa nadom fahuwa murji kaže takav je murđija takav je murđija onaj koji odustaje ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن a onaj koga bude obožavao sa ljubavlju prema njemu sa strahom od njega te barek ve taala i sa nadom u njega azza wa džal takav je mu'min takav je mu'min prvi je šta prvi je Sofija koji samo kaže mi mi volimo Allaha mi samo ljubav Allahu i poslaniku alejhi selam a ne rade po što je naredio Allah i poslanik alejhi salatu vesselam Drugi samo su obožavali Allaha Đerašanhu sa strahom, bojeći se kazne. I izgubili su šta? Nadu Allaha Đerašanhu i ljubav prema te Tebara Katara. Ostao samo strah, pa su otišli u Haridžizam. Zato samo čuješ za svaku stvar, ovaj kjahir, onaj kjahir, učinio veliki grijeh, on je kod njih kjahir. <clears throat> Treći, treći, jesu dakle oni koji samo se nadaju, nadaju, sa nema dijela, nadaju se Allahovu milost, da će im Allah oprostiti, tako dalje, tako dalje. Međutim, djela, djela nema kada im kaže zašto ne činite djela, zašto ne, tra, ne, ne tražite djelima Allahov zadovoljstvo, onda se oni odupiru i vraćaju stvari na srce i tako dalje. Pa su kaže, takvi, takvi su mučije. Međutim, ko je mu'min? Mu'min je onaj koji obožava Allaha Đalešanuhu sa ljubavlju, sa strahom od njega azzawajan i sa nadom Allahu Đalešanuhu milosti takav je cijenjena moja braćo, mu'min. Kema wasafa Allahu bi dhalike khayrata halkihi hajtu jakul subhanahu wa ta'ala kaže kao što je opisao Allah te barek wa ta'ala svoje najbolje stvorenja u riječima ulajike ladine jad'une eh, jebetegune ila rabbihimul vasilete ejuhum akareb dakle, ajde koga smo prije spomenuli oni koje oni dozivaju kojima se klanjaju mimo Allaha Đelešanuhu, kaže oni sami traže način da se približe svome gospodaru Azza wa Jal, wa yarju nadaju se njegovoj milosti, o yakhafune azabahu i boje se njegovog njegove kazne njegovog azaba. Zato cijenjena moje braćo, Zato, cijenjena moja braćo, vjernik treba da ustrajava na ovoj vjeri i treba da se čvrsto drži pravoga puta i treba da se što više druži sa Kur'anom i sunetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam kako ne bi postao lahak plijen onima koji će, koji na svakom koraku i na svakom otvorenom prostoru traže načina da te pozovu k sebi. Pa ili ćeš upasti u murđije, ili ćeš upasti u haridije, ili ćeš upasti u sufije, ili u neke druge, koji su skrenuli sa pravog puta. Zašto? Zato što si bio nemaran prema Allahu Đelešanu u knjizi i prema sunetu poslanika alaihi salatu wasalam i zato što se nisi raspitivao i nisi se dovoljno interesovao da naučiš kakva je to bila staza Resula sallallahu alaihi wasalam ta staza koja je pojašnjena i koja je el bejba bijela i jasna i s koje će krenu, skrenuti samo pravi nesretnik samo pravi nesretnik subhanallah pravi nesretnik ovdje kao da je Resul sallallahu alaihi wasallam ukazao da će to biti ti nesretnici kod njih neće imati puno međutim šta je danas koliko je danas ljudi koji sa ove staze skreću i najlakše prihvataju sve druge puteve osim puta Rasula sallallahu alaihi, alaihi wasallam Allah žele šanu molim da nam oprosti naše grijehe da nam oprosti naše pogreške i naše prijestupe Allah te baraka ta'ala molim da od nas otkloni svaku bolest u tijelu, u, duž, u duši i prsima. Allah, Allah te baraka ta'ala molim da nas svi uvrati Kur'an i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allah jalla šanuhu molim da muslimane širom svijeta povrati Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam da im ovaj din omilije u prsima. Allah jalla šanuhu molim da vjernike učini uzdignutih čela i ponosnima zbog toga što pripadaju ovoj vjeri i što nose sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allah dželle šanu molim da pomogne islamu muslimane širom svijeta, da pomogne džihadi mudžahide, da pomogne potlačene koji su po zatvorima vita, da ih izvede na slobodu, da im sačuva njihovu vjeru, da im sačuva njihove porodice, njihove imetke. Allah dželle šanu molim da nas upotrebi u koris i pomoć svome dinu, Allah je rešan humalim da nas u životu na ovome svijetu sastavi sa njegovim najboljim stvorenjima i da nas na budućem svijetu proživi sa njegovim najboljim stvorenjima. Allah je rešan humalim da nam učini islam lahkim i slatkim i prijatnim i da budemo oni koji će biti lijepim primjerima onima koji dolaze poslije njih. Allah je rešan humalim da nas poživi na dunjalu dok je dunjalučki život bolji za nas a pa da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas. Amin. Ja rahmer, rahmin. www.paltav.com Soba put. Vjera. Soba put. Vjernika. zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjerni, soba put, vjerni. imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.